հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Մշակումը Արմեն Սարգսյանի։ Չուբանեն տղան։ Ինու մաչինու մին թակավերայնում։ Այդ թակավերեն իլաց չիլաց մին աղջիկայնում ինքան ղաշանք վերլհա հիլմայելատերնում։ Ամա դա ինչ կասիս որ այդ աղջիկը շատ միամիտ այնում։ Ոչ մին բեն անելնել գյդում չի։ Թակավորն էլ ինչ անե։ Ճարը գտրած յուրան թակավորությունան օխտը աղջիկա բերիլ տամ, հանցրու աղջիկանն հդ կնան։ Համ հնգրոթունանն, համ էլ աղջիկը նստերները մինպես սվերը։ Էդել տահանք թակավորեն աղջիկանն հդ հնգրանումն պլատոմը ապրում։ Մինորել Հակավերը նախճիգը հնգերունցնը հդ կենամացմակը վր սոյնը կաղե, հունց ապտահու մեն զր օշապ ջիհումա, հնգերոցու թողում տրան յորոնում կինում։ Հակավերն էլ վրշատ սպասում աղջկերքը կյամչն, ուրան մարդուցն հդ կենամա շորկյամ տեսնում աղջկանը հնգերնքո մեն ծար ուտակեն ստաց լացենինում։ Վեր հրցնում աթա խեն լացնում, տահանցանա մեն լացենի լավ լող պատմումա թակավերը կտաղոմա փրփրում, զինքը տփերավակյամ ամադե հինչան է, այդ օխտող ճկորանցու կտրուլական չի։ Համալտահանք հինչ մեղավերն է, վերջը վերմխրե հնդարդումա, սանց յուրանում պիրում պալատը ինքն էլ սաղ երգիրավմին խաբարանում վերհու կարե աղջիկանը կտենա պիրի, համ աղջիկանն ատլական դրան, համալ յուրան թակավորության կեսը։ Համահու կարևիչ մեյդանումը կախատլան։ Սաղ ջահիջյուլը ուրուրան ցավն տեռնում, շատ էրն ուզում քենեն ամադե ոնց քենան, հովակալ խանձեր քաշալ։ Լոխել գյուդման վեր թակավեր ուրան խոսքին տառնա, թակրեցեն ու ճախջգանը պերին կախատալան։ Վերջը մինքան որ վեր հնցնում է, այդ թակավերն ճուբուններն մինին մին թեգուն քելեն, բոյա բուսաթով օժավ տղայանում։ Սակյամա պալատը թա թակավերնա պրածկենա։ Ես տապենտակ ենալանի քուղճիկանը քտնականն պիրին, թակի դու քո խոսքատ յետ չտերնաս։ Թակավերը վստրա բոյ բուսաթեն ջանավինիլը տեսնումա համուրխանումը համելասում այդտեղա իմ խոսքս խոսքա ամամր դու չի քո խոսքը տարևն նկենաս ջան քո օր Էքսի ուրութանանց թակավերը հրամանատան վեր այդտեղեն մին լավցի մին լավ թուր տեսատենատան վեզիրին տղենել նհտը հանցու քոմակ հղտինին Էդի էլանման Ճուբանն տղան ավեզիրին տղան հրցը փորձնելավ կենամն կենամ ոչ մի խաբար չեն կարում գիդան թակավորեն աղջկան անա։ Վերջի մինքան է վախտվել հնցնումա հսնում են մի քանդված քրյատակ տերած շեն, ոչ մարդ կա, ոչ հեյվան, դա շենին գլխեն մին թուրնա ծուխա երինում։ Այդ ծուխան իրակենամն տեսնում, մին պարավ գնեք, հալանգած, այդ թուրնը գրաղը նստած, տկանումա։ Վեզիրին տղան ասում է, «Այեք, մեր հղենքինինք, տամս ինչ պիտի ասի»։ Սկի կարամ չի թա յուրան կլոխը պահե։ Չոբանն տղան էլ ասում է, «Չէ, չէ, իմ այութա կրեգա, եկ մուտանանք պատար տեսա տենա տանք, լհա դուզնութունան մռնվեջ»։ Դրանք ստեղ հոջատ ընտամ ճուբան ընտղան մուտան մա պրավեն յուրան խուրջինին իլաշ չիլած տամ տրան ձերքեն երկու ոսկեյանում իտելա տամ վեր ետ տերնա այդ կնեգն ասմա մա տաղին իմ քեզ պատուհուս հուչս այդ հինչուս շորկամ բելա մին պենավել ես քեզ կարեմ քյոնագանեմ Դա որտի ասում, այս տղան տեսնում է որ այդ պարավեն մաչին մին օրիշ հինար կա, նստում է լող պատմում։ Պարավն ասում է Դեվ երտիուտի լավ սրտապած թամուս տղայս ինձ լավ անգուճ կար։ Տես ինչ եմ ասում։ Առաջինը այդ օյմբաց հնգերիդ անա սայաղ կաց։ Այդ քեզ քոմագինելի հետը չի եկալ։ Վերջումը քեզմին քալագակելական։ Թակավարեն աղջիկանը ինքոնը փախչի։ Երկունջինն էլ քո օզած աղջիկանը սիպտակ օշապնա տարալ։ Ենահնե օխտը սարեն կմագը մի մծ վրվանկա։ Ընդեղապահում։ Ամա դու Ուշապեն կարել չսպանես, մինչև էր ասեմ ոչ, թաշտեղա անդրա օժը։ Այդ ուշապեն ենա մին ղուշոն է, միշտ ենա ենում ուրան ջնաղեն նստած։ Մենակ շեբետի մհտա այդ ղուշը ուշապեն ջնաղան քշանում, կինամ քոլեն տագեն քոնենում։ Դու պիտի հետը պահես, օնգա տկցիս, այդ ուշապեն սպանես։ Այդ ղուշեն սպանես։ Օշապեն ուժնենա այդ ղուշեն մաչին։ Վրսպնեցեր, օ շապթուլնա կանավերինգի, այդ վախտը լաղ կանես գլոխո կտրես։ Տղան շատ շնորհակալ այնում պրավենանա, նստում ցին վեզիրին տղեն նհդ հղինում։ Որ հսնում են օխտնջի սարեն, վեզիրին տղան ասում է. «Ես էլ կարամ չեմ գամ։ Ես ստեղ սպասեմ, դու քինա, իդ տեռնալիս ստղավ կեկես»։ Չուբանն տղան դեհինջան է, ասում լավ կնի, ինքը կինամա։ Վերհսնում ասարեն կամակը, ես հիմա տեսնում ինչ, մինզորփի օշապ, վերվան են առաջին նստած, ջնաղել էլ մինզոր օշ, դե օշապը ասում է, սարան մի խրեկնի կուչուր։ Տղան վեր տեսնում է առաջանջանը վախանգում, ամմա պարավեն ասասնեն մննա կծում, ցին կապում, ինքը մին կոլոտակ է նստում, սկսում է օշապը նողուշը բուսը պահել է։ Մին օր, երկու օր, մին էլ իրեքնջի օրը ես շմա տեսնում, օշափը քշացավ ներքը աղբյուրու, ղուշն էլ նմտավ քոլոտու քունավանցավ։ Դա անսաս մտանամա լհա, թորավը մհտ թխլն ղուշեն կլոխու թրջցնել մինատերնում։ Էդ դարումը տղան մին օրնոցասկանում։ Դիբետա եշում տեսնում օշափը ըղբերին կշտեն վրնգած փլփալի անում էլ վաղ չի կորցնում։ Թորո յորանում, իրան պրծնում, ստրանել տեղ մորթում։ Վեր պատար նստում ադենջանում, երակերիմ կենամ, նիմանում վերվանը տեսնում թակավերեն աղջիկի, մին քունջում կուչուր ըրած աղջիկի այդ տղեն լա տեսնան ու բաստեն գնում ախտետը սկսում է հիրսավլացնել։ Ճոբանն տղան էլ ասում չի վեր, ու շապեն սպանալա։ Լա աղջիկանը տնում է թարքին յետտերն որ հսնում են վեզիրին դղեն կոշտը, թակավերեն աղջիկը ըտրանը հետ գլվու կոլայնում, դե հիշքան չինի մին պլատում ընլի մծացալ։ Մինել ես աղջիկն ասում է, «Ոյ, մուտանաս թողալում վերվանումը»։ Մուտանան էլ իմարա մռնելի սկցալ մաննս։ Ես առանց այդ մուտանա կարել չիմ ետ տեռնամ պալատը։ Խեղ շուբան ընտղան դրանց թողում ատեղ, ինքը նորը միրան կենան վեր մոտանան պիրի, վեր մխրե հնցնում է, վեզիրին տղան թակավերը նղջիկանը ասում է, դու ստկած, ես կինամ տեսնամ հնգերս ինչ տերավ, Ես օյմբազը կինամամին քոլո կմակը կյողլը գնում լհավեր տեսնամաչուբան են տղան մուտանան երկալած կյամը կմական տուս մին երկամ փադավ կալխեն թխումա ծիան վրկցում գդմաթան մռալա մուտանան յորանում պյուրում կսում աղջիկանը մաննը համելթա պաստիստի պասելչս օշապը հնգերս կոլատվալ ես էլ մին թերավ օշապն սպանալով մուտանան երկալալ եկալ Խեղճ աղջիկի շատ ալացնում, շատ ազ ինքը ծրև տամ, համադե հինչան է, պենե պենան հնցալա։ Ճարը կտրած, վեզիրին տղեն թարքին նստում է, աղուն կթելավ կամ հորը պալատը։ Թակավարը որ խանում աշխարհքավը մինա տերնում հրամանտան վեր հրսնկու պատրաստություն տեսնան։ Նինթրափավել ընդրահտ է որ խանում, որ օշապն սպանողը, ուրանող չկանող օզողը վեզիրին տղան այլալ վեշտամին անճանաչ շոբանու տղա։ Մենք դրանց թողենք տեղ հրսնքու պատրաստություն քշիլիս, մոնք խաբարատանք են շոբանեն տղեն անա։ Են ղոչախ, բարի տղին անա։ Վեր յաղուճանգա ինգալ։ Վեր շնամուր տարհնգերովա ջհալ, ենա արնապալալ մոշեն կոլմը վերինգած։ Վեզիրին տղան վեր տրակալ խեն թխումա վերկցում։ Շոբանեն տղան օշտանոմա ընգնում կոլեմ մաչը։ Մին երկու ժաման հետո վեր երա գնում իտի արունը շարշարալավ, նինթայրավ նստումացին տմբուտում բինելավ կամ հոսնում, պարավեն թուրունու, պարավը վեր տեսնումա, ծույներն վրա թակում թավայամ մատախքս, պայես սծվիչ, էտ ոյն բազենանա սայաղկաց, վերջը պարավը պիրումա տղն լաղացունում, խոտավ, տերևավ, ճարշինում, տնում իրեն երա, կապում, երկու օրումը սղացունում, տղան ասում, այա, ինձ թակավարը աղջիկ չի հարկավերի եկզել յորոնեն քինենք մրշենը իմ հոր իմ օրն հտ ապրիկ Պարավը ծիծաղը մաթաչե մատաղնի աստված փիսպենի երջոնել աղջիկի դուվս զադալ դու էլ բիդի նհտը պսակվիս ծի թամքի քինանք դու ինձ մին ցերքավ չի յորոնես է այդ վեզիրին տղան հալա յուրան կլխին գալիքը գյուդում չի Չուբանն տղան տելանումա, բրավեն նհդ նստում ընցին, կենամ հսնում թակավերեն քաղաքը։ Կյաման տեսնում քաղաքն գյուրրոնը երայնում։ Ժողովրդը պարենգյամ երկն ասում, ուրուր փոշփոչորում, որ հրցնում ընթա էդ ինչա էլել ասում են։ Ա «Հա, ծերտոնը շինվի պատուկ էս աշխար կանչիկ, պատուկ օղտեն ընջուկը մքոնելացիկ, հոնստա ինչա էլա, պախաբար չունեք, որ վեզիրին տղան քեցալա ուշապ են սպանալ, թակավերը աղջիկանը զադալ պերալ, նհենք յուրուգունը մեյդանումը հրսանեքնա։ Թակավերն էլ սա ժողովուրդեն համեցիկ է արալ, այդքանը հեչ հələ հրևան թակավերնեն էլ են իրան կնոնուց ավո խոխոցավը եկալ։ Բարավը տղեն ընջուկ են անգյուն թա դու պենչ խոսես։ Հրսանը քեվս սկսե, ես քնականում թակավերին կոշտը, այդ դարմը դու եւս շավաշ կմտանաս։ Վերջը վեր հրսանեկը սկսվում է, թակավերը երակնն վեր յուրան օրտնան կտա, բարավը մտանումա թա թակավերն ապրած կենա։ Հաս գիդանք աղջիկիդ մին սեմե խոխայա պենչի գլոխինգյում։ Պատու աշխարհք տսած իմաստու մարդս, դուսկի էդ օյմբաս փսծուե թրցնում չստա, էդ ինչ օշապալալ, հունց հասպանալ, հունց աղջիկանը զադալ։ Վեզիրեն տղան լոքատամ թա, ինչ օշապալալ։ Հակին էլկան սբ պերտպերտոտ օշապալալի, թորավդ խալում սպանալ, աղջիկ երկալալ եկալ։ Հրտնացուն Էդվարսկանը ասում է. «Ինչ սև, ինչ գյուղանող սիպտա կոշապալալ ինքն էլ առանց հակյու»։ Այդտեղ թակավերը խայլամի շայնում։ Մինել եշմա տեսնում, շուբանն տղա մոտանամա։ Թակավերն աղջիկներ վեր այդտեղեն տեսնամա, ցակալթամա ընկնում խտետը։ Վերջից տեղ ամեն ինչ բարձվում է։ Թակավերը հրամանատան վեզիրին տղեն մին տկլոր էշ յուրա թարս նստացնին հակյունելտինին ձերքին շեմբեշեն շորացեն խայտարականեն։ Յուրանքել ճումանեն տղեն հորո մորո լող բարիկամներին պիրիլեն տամ օխտը հոր օխտը քիչեր հրսանեկանում վերջումնել թակավերը թախտան քշանումա ճումանեն տղեն դինում թակավեր յուրան աղջիկանը թակուհի այդ բրավենել վեզիր էտիել քաթը բարձնումա ըստուցանա իրեք խնձորա վերինգում դիլիմ դիլիմ անանում մինետա պատմող են մինես կնող են, մնացածներ էս հրսնքվերներ են։